فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وانا له كاتبون na atendaye mema naye ni muumini basi haitakataliwa juhudi yake na hakika sisi tunamwandikia haramun ala قرية ahlaknaha أنهم la yarji'un na haiwi kwa wanamji tuliouangamiza ya kwamba hawatarejea hatta idha futihat yajuj wa majuj wa hum min kulli hadabin yansilun mpaka watapofunguliwa juju na majuju wakawa wanateremka kutoka kila mlima واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كنا ظالمين na miadi ya haki ikakaribia hapo ndipo yatakapokodoka macho ya waliokufuru ole wetu bila shaka tulikuwa tumeghafilika na haya bali tulikuwa wenye kudhulumu innakum wama ta'budun min duni llahi hasabu jahannam antum laha waridun hakika nyinyi na hao mnaoabudu badala ya Mwenyezi Mungu ni kuni za jahannam huko mtaingia tu law kana haula ilahatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun law kuwa hawa ni miungu wasingeliingia na wote watadumu humo lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasmaun lao wao humo ni kupiga mayowe na wala hawatasikia. ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون Ama wale ambao wema wetu umewatangulia au watatenganishwa na hayo. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون Hawatausikia mvumo wake na wao watadumu katika yale zinayoyatamani nafsi zao. لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون Hicho kitisho kikubwa akitwahuzunisha. Na malaika watawapokea. Hii ndiyo siku yenu mliokuwa mkiahidiwa. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين Siku tutakapozikunja mbingu kama mkunjo wa karatasi za vitabu. Kama tulivyoanza umbo la mwanzo tutalirudisha tena. Ni ahadi iliyo juu yetu. Hakika sisi ni watendao. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون na hakika tulikwisha andika katika Zaburi baada ya kumbukumbu ya kwamba nchi watairithi waja wangu waliowema. Inna fi hadha la balaghan liqaumin abidin. Hakika katika haya yapo mawaidha kwa watu wafanyao ibada. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin nasi hatukukutuma ila uwe ni rehma kwa walimwengu wote Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun fahal antum muslimun Sema Hakika imefunuliwa kwangu ya kwamba hakika Mungu wenu ni Mungu mmoja tu. Je, mmesilimu? Fa in tawallaw faqul adantukum ala sawai wa in adri aqribun am ba'idun ma tu'adun. Na kama wakigeuka basi sema nimekutangazieni sawa sawa wala sijui yako karibu au mbali hayo mlioahidiwa innahu ya'lamu al-jahra min al-qawli wa ya'lamu ma taktumun hakika yeye anajua kauli ya dhahiri na anajua miafichayo wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ila hin wala sijui pengine huu ni mtihani tu kwenu na starehe mpaka muda kidogo qala rabbi bil haqq wa rabbuna arrahmanu almusta'anu ala ma tasifun sema mola wangu mlezi hukumu kwa haki na mola wetu mlezi ni mwingi wa rehma aombwaye msaada juu ya mnayoyazua الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Basi mwenye kutenda vitendo vyake vyema naye ni mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu na dini yake aliyoiridhia. Hatopunguziwa kitu katika juhudi yake, bali atalipwa malipo kamili. na sisi ni wenye kuiandika hiyo juhudi yake, basi hakitopotea kitu. Na haitakuwa kwa watu wa mji tulioteketeza kwa sababu ya dhulma yao kwamba hawatarejea kwetu siku ya kiyama, bali hapana budi kuwa watarejea na tutawahesabia vitendo vyao viovu mpaka itapofunguliwa milango ya shari na ufisadi wakaingia wana wajuju na majuju wakikimbizana kuteremka milimani na majiani kwa kufanya vitendo vya fujo na rabsha. Na ikakaribia miadi iliyo haina budi kutimizwa, nayo ni siku ya kiyama. Wakawa wale waliokufuru wanakutanika wakikodoa macho yao kwa wingi wa kitisho, wakipiga makelele kusema, kitisho gani hichi cha kutuangamiza? Hakika sisi tulighafilika na siku hii Bali tulikuwa ni wenye kujidhulumu nafsi zetu kwa ukafiri na inda. Wataambiwa makafiri hawa, nyinyi na hiyo miungu mliokuwa mkiabudu badala Mwenyezi Mungu ni kuni za moto wa jehanamu. Nyinyi mtaingia humu mwadhibiwe. La kama hawa mliowaabudu badala Mwenyezi Mungu ni miungu inayostahili kuabudiwa, wasingeliingia nanyi humo. Na nyote wenye kuabudu na kuabudiwa mtabaki motoni wala hamtatoka. Humo watatoa pumzi zitokazo vifuani kwa sauti kama ya mwenye kukabwa kwa dhiki watayopata na hawatasikia la kuwafurahisha. Hakika wale tuliwakubalia kwa kufuata kwao haki na vitendo vya kheri na tukawaahidi malipo mema hao watawekwa mbali kabisa na jahanamu na adhabu yake. Hawatasikia sauti ya moto wake unavyovuma Nao huko watapata kila ambacho nafsi inatamani daima milele. Hawatuhuzunishwa na kitisho kikubwa kinachowafadhaisha makafiri na malaika watawapokea kwa kuwapongeza kwa kusema hii ndiyo siku yenu ya neema aliyokuahidini Mola wenu mlezi. Siku tutapozikunja mbingu kama zinavyokunjwa karatasi katika kitabu na tutawarejeza viumbe kwa ajili ya hisabu na malipo. Wala hatushindwe kuwarejeza kwani tuliwaumba mara ya kwanza na kama tulivyoanza tutawarejeza ahadi yetu kwa hayo ni ahadi ya kweli. Daima sisi tunatenda tunayoahidi. Na tulikwisha andika katika Zaburi nacho ni kitabu cha Daudi baada ya Taurati kwamba nchi wateirifi waja wangu waliowema wapate kuitengeza na kusahilisha njia za maisha bora humo. Bali wenye upole, watairithi nchi, ni zaburi hiyo, 37.11, wenye haki, watairithi nchi, na watakaa humo milele, zaburi 37.29. Hakika katika haya tuliyoyataja habari za manabii pamoja na kaumu zao na habari za pepo na moto yanatosha kuwakumbusha na kuwafanya mawazingatie watu walio tayari kumwabudu Mwenyezi Mungu pekee na hawasalitiki na mapango ya dunia na hatukukutuma ewe nabii ila uwe ni rehma kwa ulimwengu wote ewe nabii sema hakika kiini cha wahi alionipa Mwenyezi Mungu ni kwamba hakika nyinyi hamna Mungu isipokuwa yeye na yote yaliyobakia niliyofunuliwa yanafuata asili hii ikiwa mambo ni hivyo basi nakuwajibikieni mjisalimishe na mnyenyekee kwa Mwenyezi Mungu peke yake Wakitokujali wito wako, basi waambie, nimekufunzeni yote aliyoniamrisha Mola wangu mlezi, na kwa hivyo tumekuwa sawa kwa kuyajua hayo. Wala mimi sijui hayo ya kufufuliwa na kuhesabiwa mliyoahidiwa yatakuwa karibu au mbali. Hakika Mwenyezi Mungu anayajua yote yasemwayo, mnayoyadhihirisha na mnayoyaficha. Na sijui pengine huko kupewa muhula na kuakhirishwa adhabu, nyinyi ndiyo Mwenyezi Mungu anakufanyeni mtihani tu na kukustarehesheni kwa ladha za maisha mpaka alipokadiria Mwenyezi Mungu kukuhisabieni kwa hikma yake. Ewe nabii sema, ewe Mola mlezi, tuhukumu baina yangu na hawa niliofikishia wahi kwa uadilifu ili wasiwe sawa waumini na makafiri. Na Mola wetu mlezi, mwenye kuneemesha kwa neema kubwa, mwenye kustahiki kuhimidiwa na kushukuriwa, ndiye wakutakiwa msaada kuvunja uzushi uzua enyi makafiri.